En güzel olan İslam'a teslim olduk biz Kur'an'a Selam olsun Resulullah'a La ilahe illallah Muhammed Resulullah En güzel olan İslam'a Teslim olduk biz Kur'an'a Selam olsun Resulullah'a La ilahe illallah Muhammed Resulullah Namaz bizim göz nurumuz Şehit olmak tek arzumuz Kur'an sünnettir yolumuz La ilahe illallah Muhammed Resulullah Namaz bizim göz nurumuz şehid olmak tek arzumuz Kur'an sünnettir yolumuz La ilahe illallah Muhammed Resulullah En güzel olan İslam'a teslim olduk biz Kur'an'a Selam olsun Resulullah'a La ilahe illallah Muhammed Resulullah Alıyorum yana yana Vuruldum ben şühedaya Rabbim nasip eyle bana La ilahe illallah Muhammed Resulullah Ağlıyorum yana yana Vuruldum ben şühedaya Rabbim nasip eyle bana La ilahe illallah Muhammed Resulullah En güzel olan İslam'a Teslim olduk biz Kur'an'a Selam olsun Resulullah'a La إله إلا الله محمد رسول Allah Bıktık artık bu zulümden Korkmuyoruz ki ölümden Gül kopardılar bahçemden La ilahe illallah Muhammed Resulullah Bıktık artık bu zulümden Korkmuyoruz ki ölümden Gül kopardılar bahçemden La ilahe illallah Muhammed Resulullah En güzel olan İslam'a Teslim olduk biz Kur'an'a Selam olsun Resulullah'a La ilahe illallah Muhammed Resulullah En güzel olan İslam'a Teslim olduk biz Kur'an'a Selam olsun Resulullah'a La ilahe illallah Muhammed Resulullah